viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Labrīt, dārgie radio Marija klausītāji! Šodien, kā Allež otrdienās, raidījums rīt cēliens kopā ar Karitas Latviju. Uh, Un šodien mēs runāsim par Karitas akadēmiju, kas tad ir Karitas akadēmija, arī dzen par, kādu, par kādiem paveiktiem darbiem ir noslēdzies kāds nozīmīgs posms, un arī par to, kāda tad ir nākotnes plāni Karitas akadēmijai. Un šodien sarunāšos ar Mariju Diezu, kas ir brīvprātīgā darba koordinātora Karitas Latvija. Labrīt, Marija! Labrīt visiem! Labrīt! un eh, Elita Zvejniece, kas ir brīvprātīgā eh, darba Es laikam pārteicos, ja <laughs> eh, Marija ir brīvprātīgā darba vadītāja un Elita ir brīvprātīgā darba koordinātora. Labrīt, Elita! Labrīt visiem! Šīs brīnišķīgās mazas Kristu jau ir vairāk kārt bijušas radio un patstāvīgie klausītāji jau ir viņas dzirdējuši. Un, uh, Tiešām māsas veic ārkārtīgi lielu darbu, un ja mūsu moto ir īstenot mīlestību darbos, tad viņas tiešām daudz dara, lai šī mīlestība darbos arī tiktu īstenota. Nu, tad došu jums, mīļās dāmas, vārdu. Varbūt pāris kādos teikumos tādam ieskatam, kas varbūt nezina no mūsu klausītājiem, kas ir Karits akadēmija? Okay, Karitas akadēmijā ir kā Karitas brands, to, ko <laughs> to teica vienmēr Inese. Tas ir mūsu apmācības stils un arī mūsu iesaistīšanās ar citiem cilvēkiem. Un tās, e, protams, galvenokārt ir virsītu uz apmācībām, lai saprastu, kas tas ir mīlēt darbos, kā veikt šelsirdībās darbos labākā veidā, un arī kā pēc tam to praktiski iztenot. Un tās īstenībā tās apmācības jau ir, mēs varētu pateikt, ka arī tās Latvijā pirmā lieta no paša sākuma vienmēr rīkojas ļoti daudz apmācības brīvprātīgajiem, arī cilvēkiem, kuri gribēja um, strādāt draudzēs, piemēram. E, bet Covid, protams, bija ļoti liels e, griezums tajā nozare, jo viss mainīja uz satelītu variantu, un bija ļoti grūti satikties ar cilvēkiem. Arī grupās nebija gandrīz atļauta satikšanās ar citiem cilvēkiem, un tāpēc bija ļoti daudz draušu, kur bija karitas grupas, kas, e, diemžēl, viņi pārtrauca savu darbu. Mhm. Un pēc Covid bija diezgan grūti atsākt no jauna. Tā daudz iemeslu dēļ pirmā kārta ir tāpēc, ka sākotnēji dalībnieki novecoja ļoti daudz, un viņi nevarēja atgriezties tik aktīvi, tā kā bija pirms Covid, citi nomira, un arī daži aizbrauca uz citām valstīm vai mainīja savām interesēm. Un, un tāpēc e, no vienas puses vajadzēja, okay, ne, mēs nevaram pateikt sāk no nulles, jo darbs jau ir ļoti daudz gadu, no 2009. gada, 10. gada, Mm, bet vai atceļā jaunu motivāciju, kā mēs varētu pateikt, vai jaunu pieeju to mm. darbu ar draudzēm? Un tā no vienas puses ļoti daudz palīdzēja tehnoloģijā, jo pirmā, pirmā apmācībais cikls tika veidot Zoom platformā, un tāpēc e pieslēdza cilvēkiem no visa Latvijā. Un tas notika 2022. gada janvārī, februārī. Uh, Un, un tas arī tas bija ļoti labs impulss, jo tas pirmajās apmācībās piedalījās vairāk nekā simt dalībnieku. Un, un tas, un, un pēc tam jau sāka citiem darbiem, vairāk personiskākiem, e, darbs ar konkrētām braucēm, un, un tas ir, ko mēs veidojām divu gadu garumā. Mm, Protams, Elita un es, mēs pieslēdzām mazliet vēlāk, mēs esam tur tikai tā kā 18 mēneši, apmēram <laughs> pusotrais gads, bet kopumā mēs turpinājām to darbu, kā bija iecākuši iepriekšējā mm, projektā vadītājā. Mm. Jā, tad mēs to tādu nozīmīgu posmu tad varam mērīt tagad no 2022. gada janvāra, kad nu, tāds jauns cēliens bija Karits akadēmijai, ja? Nu, jūs droši vien vairāk varēsiet pastāstīt uh, par savu paveiku, veikumu pusotra gada garumā. Um, jā, bet kopumā um, nozīmīgs posms noslēdzās šī gada janvārī, um, un tas bija Karitas akadēmija uh, projekts, kas bija uh, ar... Uh, Vācu katoļu uh, labdarības organizācijas Bonifāciju sverk atbalstu. Uh, tieši lai at, at, atjauninātu darbu karitas uh, grupām draudzēs, un lai uh, izglītotu un lai dotu jaunu stimulu. Jā, tā kā mhm. paldies mm. Bonifācijas verku, kuru atbalsts ļāva, manuprāt, sasniegt ļoti daudz. Mm. Jā. Tad kas ir sasniegts? Okay, manuprāt, ir tā atsevināšanās. Atkal grupas kļuva aktīvas, cilvēki sāka runāt savā starpā, dalīties pieredzēs. Tā, kad mēs sākām strādāt, man bija tā sajūta, ka visi jūtas diezgan izolēti. Mm. Vai viņi jūtas kā ļoti maz darīja, kaut gan tas nebija reāli, ir dažiem cilvēkiem, kuri daudz darīja, bet viņi jūtas, ka tā bija pamās, tāpēc, ka neredzēja pilnu ainu kā mēs varētu pateikt, lai. Nu, tā kā katrs savā kastītē. Ja? Un nu, savā studītī. Mm -hmm. un, un tas un Karitas akadēmijas projekts deva to iespēju tikties, e, apmainīt pieredzes, tas bija vislielākā vērtība. Un, un tas un no tā viņa apguva ļoti lielu motivāciju sāk no jaunas. Un nu, tā priekš manis vislielākais pārsteigums bija Valmieras grupa, kad mēs bijām tur pagājušā gada maijā. eta eta zit nozenak angrupa, bini saka zabu darbu, diutuk gada, Untaz, paga eusia gada, bine jutaz, eta ka pilnik pamesta grupa. mes, esan loti maz, zilbekin obetzoia, meznen zinan kodarit, unta, ta, u, unta pez musu apmeklesa, no? Unta e, eh, bizmaz, ez apmekleia, Eh, apmācībās un arī semināros, un, un tagad viņas ir pilnīgi citas sievietes. <laughs> Tā var, nav kā varbūt darā savu, mēs nevaram pateikt, ka viņi darā mazāk vai vairāk, bet ir cita attieksme. Tagad viņas, piemēram, gribēja rakstīt šalsirdības projektu, tā vienmēr ir tā kontakts ar, ar citām braucēm, tā vismaz viņas audēja tā izolācijas sajūtu. Mm kā mm. tā viena tuļīgā. Kā, vienas, jā. jā, kā, kā ir citi, kas domā tāpat kā, kā, kā viņās. Mm. Mm-hmm. Brīnišķīgi. Jā, tad, tad apmācības attālināt, kas sapulcināja, nu, te jau simts cilvēkus, tātad arī šie cilvēki bija izslāpuši pēc komunikācijas un, un jaunām zināšanām, bet ir arī nozīmīgs darb, nu, tāds klātienes darbs veikts. Es domāju, ka tas bija mūsu <laughs> vislielākais aizsniegums. E, okay, protams, pirmās apmācības bija 22. gada janvārī, februārī. Tas bija tikai attālināti, jo Covid pandēmija neatļauja, bet pēc tam uzreiz no jūnija jau bija klātienē. Un tā tas nozīmē, ka cipari krīta, bet bija citas vērtības. Apmeklējumi citur. Jā, bija, bija citas vērtības. Arī cilvēki varēja sarunāties savā starpā. Daži no tiem apmeklētājiem pēc tam kļuva par Karitas Latvijā brīvprātīgajiem. Tā jau agrāk varbūt tikai klausījās un viss, bet nav, viņi izrādīja īsto interesi. Un arī ļoti, ļoti interesanti bija semināri rajonos. Labi, ka mēs kopumā rīkojamies piecus. Un mēs gribējām sapulcināt visi cilvēki, kā dzīvoja konkrētā rajona. Lavientā pirmais no tās bija Daugapili, mm, tas bija 22. gada vai ne, oktobri. E, eh, un, un tā, tas bija pirmais, protams, vienmēr pirmā lieta vienmēr <laughs> ir grūti saorganizēt, bet arī mēs uzreiz jūtamies to latgales siltumu, kā mēs varam būt. Ja, to, tas man ļoti patīk vienmēr, kad es esmu latgale, jo ir mhm illotilotituu management, <laughs> estuvo juntos pilni takamayas. La vitas grupane vialiela, bet visi kluba loti entusiasti, istanima unta nota uzreiz gandrīz divas grupas, yeah. tika nodivinātās, un pēc tam tās turpināja tās attiecības ar viņiem. Tā bija, un, un pēc tam tās par nākamā tikšanās varbūt varēs stāstīt elitā. Mm. Nākamā tikšanās bija Graša ciematā. Lūk, es piedalījos organizēšanā, bet uz vietas klāt Graša ciematā nebiju. Un Graša ciemats burtiski pēc dažiem mēnešiem, 23. gada pavasarī, kļuva par vienu no karitas struktūru vienībām. Lūk. Bērnu ciemats. Bērnu ciemats, jā, graša, graša bērnu ciemats, jā. Un darbs ar uh, bāriņiem un bērniem, kas ir arī valsts aprūpē. Lūk, tā, tas ir viens arī no izaicinājumiem, ar ko saskarās arī mūsu brīvprātīgie. Lūk, mēs ļoti priecājamies, ka arī mums Rīgā mm, eh, ir mūsu brīvprātīgie, eh, kas eh, dodas uz Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centriem un tur darbojās. Un arī tieši brīvprātīgajiem, kas darbojās ar bērniem un jauniešiem, ir organizēts vairākas apmācību vairāk kas apmācība nodarbības, vai, e, vairāk, vairāk ir tādi e, pasākumi, kas ir tieši vērsti tiem cilvēkiem, kuri vēlas darboties šajā jomā. Jo kā jau katrā jomā ir e, savas nianses, savi jautājumi, mm. kurus ir svarīgi izzināt, pirms mēs kaut kur dodamies. Jā. Mm -hmm. Jā, kas mūs sagaida, jā. <laughs> vai ar ko rēķināties, nu, kaut kādā mērā. Jā, jā. Tieši, tieši, tieši tā, jo gan darbam ar senioriem, gan darbam ar um, bērniem jauniešiem, gan darbam ar cilvēkiem, kas ir varbūt uh, bez noteiktas dzīves vietas, kas ir bezpajumtnieki, kas ir patvērsmes klienti. Ja? Tur, ir, tur ir savas nianses, un ja mēs esam sagatavoti šim darbam, tad mazāk varbūt vilšanās ir no katra brīvprātīgā puses, ja? un mēs varam arī efektīvāk darboties kā brīvprātīgie. Drošības sajūta arī tas rada drošības sajūta. Jā, kad, kad tu dodies nezināmajā, tās, tas vienmēr ir nu, kaut kas bīstams. Mm. Be, bet tad, ja, tu, ja tev ir karte jau rokās, mm. jā, tāda ar galvenajiem punktiem, eh, tad tā ir tā drošības sajūta, jā, un drošības sajūta noteikti arī rada apmācībās iegūtie, eh, mm. es teiktu, draugi, jā, jo eh, kad mēs kopā mācāmies, mēs dalāmies arī savā pieredzē un iegūstam arī jaunus draugus. Mm. Un uh, um, gan apmācības, kas ir bijušas uh, karitas um, grupām, kas no draudzēm, uh, gan uh, brīvprātīgajiem, kas eh, Rīgā mums darbojās, kas varbūt ir ārpus draudzēm. Eh, lūk, eh, šie cilvēki savās atsauksmēs par apmācībām vienmēr min to, ka ir ļoti svarīgi satikties ar citiem, un uzklausīt pieredzi, pieredzes stāsti. Mm. Tas ir tas, kas tiek novērtēts visaugstāk praktiski visās apmācībās. Mm. Jā. Varbūt eh, nedaudz ieskicējiet eh, tās apmācību tēmas, kādas ir bijušas. okay, kopumā bija eh, četri cikli mm, vai pieci, pieci cikli, un tā pirmais bija vispār, tās janvārī, februārī 22. gadā bija gandrīz par visu, visu visiem segmentiem, cilvēki, kas strādā ar senioriem, ar bērniem un arī patversmē. Un tā, tas bija tā kā mēs varētu pateikt sākums. Un tā no turienes, piemēram, mm, daži brīvprātīgi izvēlēja savu jomu. Piemēram, tā ir eh, mūsu brīvprātīgā Elīna Černoka. Viņa klausoties tam pirmajām apmācībās, uzreiz viņa teica, es gribētu strādāt bērnu namos piemēram. Mm. Un pēc tam tās jūnijā tā pašā gadā bija vairāk veltītu mm, senioriem, kā mm, jā, kopumā tā senioru tēma, aprūpes un arī mm, no psiholoģiskās puses, kā sarunāties ar senioriem, tā bija par, par komunikāciju. Un pēc tam nākamajā posmā bija septembrī, tā pašā gada septembrī, oktobrī, un tur mēs veltījām vispār, kas tas ir brīvprātīgais darbs, lai iesaistītu jaunus cilvēkus. Un arī mēs pievērsām uzmanību uz patvērsmēs tēmu. Lai cilvēki, kas strādā patvērsmē, kā tā, un arī bērniem, kas un arī var nunamos. Labi. Uh, Un tas, un pēc tam jau 23. Mm, gadā bija ļoti, ļoti, mēs varētu pat teikt, koncentrēti. Tā pavasarī bija tikai sakarā ar bērnu namiem, labi, un bērni, kas tur dzīvo, mēs runājām par traumu, mēģinājām to saprast labāk, un septembrī bija mm, veltīt senioriem. Labi, tās e, gan senioriem, ka, senioriem kas, esta, kas dzīvo aprūpē centros, gan seniori, kas dzīvo patversmē, kā pašlaik ir vislielākā E, ieciltāju skaits e, Rīgas patvērsmē. Tā tas bija tās piecas. Jā. Vai ir vēl kas jums sakāms, kā atskatoties uz paveikto? Um, tas, e, kas varbūt nebija kā atsevišķs apmācību cikls, bet tikšanās um, draudžu grupām – Tas varbūt bija tas, kas bija tā kā kaut kas jauns, jā, un mēs ļoti priecājāmies arī par to, ka mūsu draudžu grupu koordinātori apgūst jaunas tehnoloģijas, un Karitas grupu koordinātori nesen saslēdzās Zoom konferencē. Tas ir, e, tā ir iespēja, e, ka e, nevienmēr ne, ne ir vienkārši atbraukt uz Rīgu. Protams, visiem vienkāršāk no dažādām Latvijas vietām ir Rīgā satikties, bet dažreiz tas ceļš aizņem krietni ilgu laiku, un tāpēc mūsu karitas eh, grupu koordinātori no draudzēm no visas Latvijas sasliedzās kopējā Zoom konferencē, ja, un mēs priecājāmies, daži ar tā arī teica, ka uh, pirmo reizi uh, Uh, caur uh, telefonu, caur Zoomu, jā, izmanto šo iespēju, un mēs priecājamies par šo, jā, uh, tās arī ir jaunas tādas iemaņas, ko apgūst mūsu brīvprātīgie, kas varbūt noderēs viņiem mm. kādām Zoom konferencēm arī, ar, arī, cit, ar, arī ar citiem saviem draugiem un paziņām. Mm jaunas iespējas. Eh, jā, un eh, tas karitas grupām eh, dod to iespēju, par ko iepriekš runāja Marija, dalīties tajā savā pieredzē, jo tieši karitas grupas, tā kā mēs ar Mariju kā koordinātori varbūt vairāk par um, ārpus grupu brīvprātīgajiem esam, ja, un varbūt par tām niansēm vairāk zinām, bet tieši par to, kā mm, ir eh, darboties eh, draudzes karitas grupā. Jā. Eh, tur pieredze ir mūsu konkrētajām draudžu grupām. Jā. Un um, ļoti priecājamies par katru tikšanos konkrēti draudzēs, jā, jo kopumā es neesmu kopā skaitījusi, bet mēs esam Sešā. bijušas Jēkapilī, Daugavpils Jēzus sirds draudzē, Kuldīgā, bijām aizkrauklē. Uh, uh, jā, uh, un šīs tikšanās ir ļoti, ļoti sirsnīgas. Ventspīļies viņa. Uh, uh, jā, arī, arī individuāli <laughs> Marija ir bijusi. Es, es Ventspīlī nebiju, bet Marija pagājušā jā, gadā uzreiz pēc Jāņiem uh, svētku misi svinēja kopā mm. ar Ventspils uh, uh, draudzes locekļiem. Jā. Tās ir ļoti sirsnīgas tikšanās, un eh, mēs ceram, ka tās ļauj arī eh, draudzēs, eh, arī citus draudzes locekļus uzrunāt. Jā. Jo viens no tādiem momentiem, ko arī minēja jau darbojušos karitas grupu locekļi, ka tie, kas darbojās jau draudzē, tie zina un dara, bet vienmēr vajag vēl kādas mm. rokas, varbūt vēl kādu skatu citu. Un, un e, dažreiz tie uh, draudzes locekļi, kas nav iesaistījušies karitas grupā, viņiem liekas, nu tur taču viss notiek, no nu, ko es tur iešu. Bet uh, jebkuras rokas, mm. uh, jebkuras acis, tā, tā, tās, tas, tas ir tas, kas bagātina gan kopumā žālsirdības darbus, gan arī to draudzi kā kā draudzi. Nu jā, eh, jūs eh, ar savu darbu palīdzat gan iekustināt trauču <clears throat> eh, darbu, gan arī nu, kā saliedēt vairākas draudzes kopā. Nu tā, ka nav katrs <clears throat> savā šūniņā, ne, bet, un, un tad jau tā kopības sajūta ir arvien lielāka un lielāka, un tad tā pār, pār to varbūt tādā lepnumā, ka es esmu daļa no šī. Es domāju, ka jā, un arī apmācībās mm, dabūt jaunās zināšanas arī tas palīdz. Palīdzēja ļoti daudz. Un tā cita lieta, kā arī Elita neminēja, bet man bija ļoti svarīgi, okay, mm, mēs zvanījām tik daudz <laughs> cilvēkus, divu gadu garumā, gan gaditniekiem, gan cilvēki, kas piedalījās e, pasākumos, gan mm, kādas grupas vadītājiem vai iespējamiem vadītājiem. Tas, mm, protams, tas ir grūts darbs, bet īstenībā, manuprāt, no turienes mēs dabūjām vislielākiem sasniegumiem. Tā mm. es tikai to sapratu pagājušajā rudenī, kad mēs satiekam ar cilvēkiem un bija pilnīgi cita atmosfēra nekā pirms gada. Uh, Tā kā viņi jūtas tuvāk mums un mēs viņiem, un arī savā starpā. Un tas, manuprāt, tas individuālā pieeja, arī tas bija ļoti, ļoti svarīga tēma mūsu projektā. Un labi, tā kā mēs to veicam, uh, ez loti loti bies izau da <laughs> ka, labo, notaz, mes da buzin betizten iba bilas barigi, bilas barigi, tu opiesu anit individualien unron atar katru mm-hmm. kasuaretu estrada drautzez, bai jau estrada jata jatema. Mm-hmm. Nu labi, paldies. Eh, es arī skatos to jūsu prieku, kad jūs runājat eh, par, par, eh, par šiem paveiktiem darbiem, un īpaši, kad jūs runājāt par draudžu darbu, par, par šo komunikāciju draudzēm, tad nu, pēc jūsu, jūsu tā prieka, <clears throat> kas no jums iztero, var nomanīt, cik jauki jums tur ir gājis. <clears throat> Jā, un nu, tad par nākotni Labi. Nākotnē. Tas ir vienmēr <laughs> tas ir ļoti svarīga lieta. Okay, pašlaik mēs turpinām jau darbu ar draugiem. Mēs nepārtraucam Latvijas šo tēmu. Kaut gan projekts ar Bonifācijas Work noslēdzas, bet darbu mēs turpinām. Un tas e, pamatīgi nākamajā mēnesī mums ir ļoti daudz iespējas. <laughs> e, pirmā būs 14. aprīlī, un tā mēs brauksim uz Rezekni un tika aicināti visas Latgales draudzes un varbūt eh, no varbūt Jēkabils arī <laughs> mēs gribētu, lai būtu un tā ilūkstes un citas draudzes, ka varbūt nav tieši Latgale, bet, bet varētu būt diezgan iespējams braukt uz turieni. Un, un tas un pēc tā nākamajā nedēļā būs liela tikšanās Valmierā, kur mēs gribētu aicināt vis, visas draudzes, kas strādā vicemē. Dabe, kon bizma netik aitien, mm, tan brautzen kura ir grupa, betari jespeia maz brautzez, bai jespe maz grupaz. Kura gribatu atizti tuo tua grupu. Taz, unari mos bus e, mesesan aitzen ataz, ari jelgabaz pristeru konferentze, dudes mitaz tuta ja Marta, Kairli elatzetur diena, tazir diena beltita priesterien, jo katulu baznitza mezez bina priesteru sakramentu divinazionaz dienu, ari diena eta ari ta, taia diena. Unta mezez angaitzen eta usmize, unpestan ari parronati ezar priesterien par kaditas akademio, unpartazi ezpeiak baretu notik jelkabaz dietzezi. Un arī mm, no visām apmācībām un tā tālāk sanāca tā doma, ka visi grib vasaras nometnīti. <laughs> tā, un tā vēl mēs neizvēlējāmies datumos un kurā vietā, bet tikai Silenes drauce piedāvāja Silenes skola, ka varētu būt vieta, kur varētu gulēt. Un tās un varbūt mēs virsam, virsīsimies uz to mhm. vietu un tā un redzēsim, kas notiks vasarā. Mm -hmm. Kur ir Silena? Silene, ko ir Silene? <laughs> Silene ir uh, pavisam tūp Daugavpilī. <laughs> Tā, tā, tā, tā ir austrumu, Latvijas austrumu viens no tālākajiem punktiem. Bet, bet uh, ļoti mūs silti aicināja uh, ar ļoti interesantu programmu, jā, tā kā uh, gaidām uh, atsauksmes no, no, no, no citām draudzēm, vai ir gatavi doties mm. uz Sileni. Un patiešām, uh, ka tas, ko mēs rudenī tiekoties tepat blakus mājā jauniešu centrā ar tiem, kas bija atbraukuši no draudzēm mm, rudenī, bija tā saruna, ka gribās siltākā laikā, mm -hmm. Un div, uz divām dienām, lai tas ceļš jā, uh, ir tāds, nu, uh, varbūt uh, pilnvērtīgāk var, jo uh, tajā rudens tikšanās mhm. laikā uh, izveidojās, jā, mēs gribam runāt, bet jau ir jā, jāskatās uz transportu, kas dodas atpakaļ. Mm. <laughs> jā, tāpēc, tā, tāpēc šī iespēja, ka siltā laikā un divas dienas, jā, mēs to atceramies un, un me, meklējam iespējas. <laughs> Jā, nu tad eh, varbūt par tām tēmām, kādas tad eh, būs eh, turpmāk. Nu, es saprotu, ka daļa jau no tā, ko jūs jau mm, esat runājuši un piedāvājuši, jo, jo būs jau jauni dalībnieki atkal un, un kā jūs sakat, arī nu, no citām draudzēm, kas, kas vēl nav uzsākuši šo darbu, mm, tad kalpošanas darbu. Jā, tad... Uh, Ari, pedeia lieta, kua mesa irka nuo februara, mesakan kan jau nuo apmatzi bat ziklu, bri prati gaien, reiga. Bet man bia loti liez no preiliem, unno rezekne, atua dautza uzrigu lai, mm. lai, lai pedalitu zatmatzi bat. bus saia zez diena. zeka bus e, jaunezu zentra, unta mesak zin bien pasmituz, bet iepriekšējā mm, stundā desmitos būs iespējams piedalīties mise. Arī tā tie, kuri gribētu arī kādu garīgu atbalstu, pirms apmācībās. Labi, un tā mūsu dienas tēma būs sēram, bet par to varbūt var skicēt mazliet Judite. <laughs> Jā, tad man ir uzticēts arī un, un priesterim Ivaram Juhņēvičam, tad mēs uh, apcerēsim šo tēmu, jo tā ir, um, nu, tad, kad mēs uh, nu, plānojām apmācību tēmu, mm, tēmas, ja, mm, tad uh, jā, mēs vienojāmies, ka šī ir tāda tēma, nu, tāda savā, mm, savā veidā tabū tēma, par to nerunā, jo <clears throat> par to ir sāpīgi runāt, un tad varbūt, uh, nu, tāpēc, ka, tieši tāpēc, ka nezina, un arī ir, um, ir smagi redzēt līdzās cilvēku, kurš ir sērās, ja mēs nezinām, kā viņu atbalstīt, kā viņam palīdzēt. Nu, lūk, tad arī par šo apmācībās, kas tad ir sēras, un kā tās izdzīvot un kā sniegt atbalstu līdzās sērojošiem cilvēkiem. Un ja mēs šobrīd arī, nu es domāju, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uh, E, ir satikuši Ukrainas civiliedzīvotājus, kuriem Latvija ir devusi patvērumu šobrīd, un, un šie cilvēki uh, ir ar lieliem zaudējumiem. Nu, ne visi, jā, bet es domāju, lielākā daļa ir kādus tuviniekus zaudējuši, un, un uh, viņi ir arī ne jau tikai sērs, ir tad, kad tu zaudē cilvēku, bet, uh, nu, viņu dzīve ir izpostīta. Un, un vakar arī mēs tikāmies ar vienu sievieti, kas teica, ka viņai visu dzīvi no jauna jāsāk, un tas ir ļoti smagi. Un tās ir sēras. Jā. Jā, bet tad par, par tālākām tēmām jā, varbūt. Un, un tāpēc stāst. visi aicināti piedalīties šajā sestdienā apmācību ciklam šeit jauniešu centrā Rīgā. Mm. Un tā, laimni lūgti. Un, un, un nākamās tēmas, nākamā mums ir uh, um, aprīlī tikšanās uh, tieši um, Karitas akadēmijas ietveros 25. aprīlī. 27. aprīlī mm. arī precizējā, uh, kad mēs runāsim par bērnu uh, aizsardzības jautājumiem, par uh, mm, uh, niansēm, kas ir saistīts darbā ar bērniem. Lūk, un gan no mūsu biroja vadītāja Anna Ežvērtiņa stāstīs par karitas principiem darbā ar bērniem un, un, un psiholoģi, kas arī stāstīs par niansēm psiholoģi, kas ir no Ukrainas, arī par darbu ar bērniem – Un noslēdzošā šī apmācības? Pēdējā dienā būs 18. maija, gandrīz ļoti tuvu vasarai, un, tā, un būs vispār par e, aprūpes centriem. Labi, tā, vai mhm. cilvēki, kas strādā gan ar senioriem, tas būs viena lekcija, un citu ir darbs ar bērniem, kas, kas dzīvo bērnu namos, tas tas niansē Flavija. Tas nav tāpats strādāt ar viņu nekā ar citiem bērniem. Mm. Un tas arī piedalīsies e, grāšu ciem, bērnu ciematā vadītājā Sandra. Viņa brauks uz Rīgu mm. un vadīs arī par šo tēmu. Mm. Nu, brīnišķīgi, jā. <clears throat> Tad e, tās izbraukuma tēmas. Tad, tad šis ir par Rīgu. Un visi ir aicināti, jā, kā arī, nu, no, Jūs jau minējāt, ka februāra mācībās bija dalībnieki mērojuši pavisam tālu ceļu. Jā, um, tas nu, parāda par to, nu, liecina par to interesi un tiešām, ka cilvēkiem to vajag. Tad uh, kas, uh, kas būs šais izbraukumos draudzēs? Pirmais būs 14. aprīlī Rezekne, 21. aprīlī būs e, Valmiera, Un pēc tam 1. jūnijā arī būs izbraukums no Rīgā. Bet vēl mums vajag to saplānot, uz mhm. kuru virsienu mhm. dosimies. Un tās tēmas tā tad. Un eh, draudzēs mēs tēmas vēl precizējam, mm -hmm. jo eh, tā, eh, gan mēs uzdodam jautājumu, ko grib mm -hmm. draudze, kas mūs visus uzņem, kas ir viņiem, kas viņiem aktuālās, interesē, kas jā. viņiem aktuālās tēmas. Mm -hmm. Jā, un zinot tās uh, grupas, kuras uh, jau noteikti pievienojās, uh, arī uh, uzrunājam viņus, lai noskaidrotu, kas ir tie aktuālajie jautājumi viņ, uh, konkrēti viņiem. Bet tā tad uh, šajās izbraukumos, tā kā mēs tieši konkrēti ar uh, draugu grupām darbojamies. Ja? Tā tad gan tās aktuālās tēmas, kas, tiek, kas tika minētas aptaujas lapās jau notikušajās apmācībās, jo mums rudenī bija divi apmācību cikli. Viens bija draudzēm, kuras vēlas veidot grupas, un otrs cikls bija draudzēm, kura, kurās jau darbojās. Un, Uh, aptauju lapas. Uh, paldies visiem, ka, kuras, uh, paldies visiem kuri šīs lapas aizpildīja. Jā. Um, tur galvenie jautājumi, kas gandrīz katrā no apmācību reizēm bija, kā piesaistīt jaunus brīvprātīgos draugu grupām. Mhm. Tas bija viens, aktuālais, viens no aktuālajiem jautājumiem. Un par to, Par, patiesībā tas, tas, tas bija tāds galvenais, galvenais jautājums. Un tad bija nianses, nu, kas varbūt ir kon konkrētām draudzēm mm, svarīgi tie jautājumi. Bet kā piesaistīt ja, jaunus karitas grupas locekļus draudzē, ta, tas bija tas, kas, kas gandrīz visur nu, mm. bija ga, aktuāls. Mm. Ļoti da, svarīgs draudžu grupas darbam ir prāvest atbalsts. Priesteris atbal, priesteri atbalsts. Mēs zinām, ka priesteriem ir ļoti daudz darba, uh, Uh, un ļoti novērtējam to, ka priesteris, prāvests, uh, draudžu grupu vada un virza. Jā. Uh, un priecājamies par šo, par šo atbalstu. Un no, no savas puses arī mēģinām uh, runāt ar prāvestiem un priesteriem, jautājot, kāda var būt palīdzība no mums kā koordinatoriem, kā mm. uh, brīvprātīgā darba organizatoriem būtu vajadzīga. Tātad mm, kāda jūsu starpā var būt sadarbība, ja, lai jā. palīdzētu Jā, tieši draudzē. tā, tieši, mhm. tie, tieši tā, un mūsu karitas koordinātoru grupiņā Vatsapā, ja, šo, šodien ir tīpaši tā kā šodien ir pēdējā diena, kad tiek iesniegta žāsrības projekta, tad tur virmo tāda aktivitāte ar jautājumiem, precizējumiem, ja, jo jo tātad šo, šodien ir tā diena, kad tiek iesniegti žāstības projekti. Mm, Draudz, no, ko iesniedz. Ko, ko, ko iesniedz eh, draudžu grupas, jā, lūk. Un tad vēl pēdējie precizējumi, lai, projekt, lai, lai pieteikums būtu precīzi sastādīts, un mēs ļoti, ļoti priecājamies, jo tā arī ir um, iespēja eh, draudzē piedaloties eh, šajos projektos. Tas arī ir nu, manā skatījumā tāds draudzes saliedējošs mm -hmm. pasākums. Jā? jā un par tiem iedvesmojošiem mm -hmm. pasākumiem arī um, Otradienās judīt pie tevis, tu esi dzirdējis ļoti iedvesmojušas stāstus gan no Siguldas draudzes, mm -hmm gan no uh, Daugopils Jēzus sirds draudzes, kur ir arī tāda, tāda liel, lielā aktivitāte, bet mēs ļoti priecājamies arī par tām karitas grupām, kas uh, varbūt uh, dažādu iemeslu dēļ nav tik daudz skaitlīgas, bet uh, dzirdot to, ka tieši cilvēki, kas ir viņu apkārtnē, viņus pazīst un uh, viens otru uh, varbūt virza, ka, ja ir kādas grūtības, tad ir jājautā karitas mm. grupai. Jā? Mm. Uh, tad uh, tas arī tas, tas pri, iepriecina. Jā, par to, kā iesākt, es domāju, <clears throat> ka arī šajos rādījumos mēs daudzkārt esam runājuši par to, <clears throat> nu, tieši par šo jautājumu, Un eh, vienmēr esam nonākuši pie tā, ka viss ir sācies ar vienu cilvēku. Eh, nav teicis, ka ir, eh, nu, ka ir nu, pēkšņi uzrodās kāda interesantu grupa. Ir viens cilvēks, Un tad, tad šis cilvēks sāk uzrunāt, un, un, jo viņam sirdī ir nu, ka kaut, kaut kas ir jāveido. Ka, protams, ka klausoties un iedvesmojoties arī no, tām, no tiem stāstiem, nu, no tiem pieredzes stāstiem. Lūk, un, un, manuprāt, ja Dievs ir uzrunājis šo vienu cilvēku, tad tas darbs tur nu, aizies, ja <laughs> viņš nepaliks nu, tā, tā cilvēka sirdī tikai. Ja, ne? un tāpēc jā, ir brīnišķīgi, ka, ka ir šāda sadarbība, jā, un ka var būt šāda arī akadēmija, un kas, jā, uh, Nu tad um, varbūt par, par kontaktiem, jā, par to, kā var pieteikties un kur meklēt sīkāku informāciju. Um, jā, uh, sīkāku informāciju jūs varat meklēt mūsu uh, mājaslapā caritas.lv www.caritas.lv Uh, tur jūs varat uh, atsevišķā sadaļā brīvprātīgajiem uh, atrast eh, gan Karitas eh, grupu kontaktus ar jau strādājošo Karitas eh, grupu koordinatoriem. Bet vienmēr jūs varat arī uzrunāt Mariju un mani, un tā tad jūs varat uzrunāt gan telefoniski, un tā tad Marijas kontakti pierakstiet tālruni 205 16 206. Tas ir Marijas Diezas tālrunis. Vēlreiz varbūt nosaukt. Jā, tātad tālrunis 205 16 206. Un arī e-pastā marija.diaza at caritas.lv vai uh, zvanot pa tālruni man, uh, Elitei. Tātad tālrunis 29, 1, 7, 8, 9, 2, 2. Tad vēlreiz tālrunis 29, 1, 7, 8, 9, 2, 2 vai e-pastā elita.zvejniece at caritas.lv. Tā tad gaidīsim un uh, mēģināsim atbildēt. Un uh, arī par šīm apmācībām Rīgā, par ko mēs pastāstījām. Um, par šīm apmācībām Rīgā projektu vadītāji ir Judita Priedīrēviča. Jā, tad Judita var nosaukt savu telefonu, ja kādam vēl ir eh, jautājumi. Uh, vai arī eh, caur Facebook lapu, eh, caur eh, Karitas Facebook lapu. Tur arī šī informācija ir atrodama, mhm. un Judīt varbūt tad savu tālruni. Jā, mans tālrunis, <clears throat> nu tagad jau gaidāmajām sestdienas apmācībām, 26, 48, 53, 56. 26, 48, 53, 56. <clears throat> variet arī Whatsappā rakstīt, <clears throat> jā, tā kā sazinamies un, un esat laipni aicināti. Jā, varbūt kāds novēlējums mūsu klausītājiem, kalpotājiem vai potenciāliem kalpotājiem, karitas grupu dalībniekiem? <clears throat> Es gribētu pateikt, lūdzu, nekautrējieties <laughs> tik daudz, jo liela daļa no cilvēki, kas pieteicas tā kā brīvprātī, gan grupas vai Rīgā vai konkrētus projektos, visi man teica, ka mēnešos domāju <laughs> par mm. šo tēmu, mm-hmm. kā es skatījos vienu postu Facebookā, pēc tam vienu plakātu un tā, un tikai pēc mēnešiem uh, viņi nolēma kaut ko darīt. O, un tas, manuprāt, ja tas ir vēlmēs sirdī un ir iespējams, es domāju, ka ir laiks rīkoties, negaidīt varbūt uz nākamo gadu vai nākamo sesiju, bet īstenībā jau izmantot pašrecējās iespējas, protams, jau ir mm-hmm. iespējams. Mm -hmm. Un tas varbūt Elīte grib kaut ko. Un papildinot Marijas aicinājumu par nekautrēties, es arī teikšu, ka katrs varbūt no uh, tiem, kas vēlās iesaistīties, domā, bet, bet man taču ir tik maz laika, man it kā ir tik maz ko dot, jā, bet uh, es domāju, ka kopā Dieva spēkā mēs patiesībā tas mūsu mazumiņš kļūst par lielu. Un, uh, tas nenozīmē, ka man tagad viss uh, nedēļa ir jāvelta tikai brīvprātīgajam darbam. Arī viena stunda mēnesī uh, tas ir ieguldījums, ko jūs varat dot gan konkrētajā draudzē, un tam ir nozīme. Uh, bet svarīgi ir, uh, lai mēs to darītu, ja reizi mēnesī, tad patiešām – 12 reizes gadā. Jā, 15 mēneši. jā ka, kat, katru mēnesi, ka tas ir tas eh, nozīmīgais, jā, ka mūsu tas mazais, ko mēs dodam, ar Dieva palīdzību tas kļūst par lielu darbu. Mm. Jā, es savukārt eh, jā, gribu aicināt eh, uzdrīkstēties, uzdrošināties, spērt šo pirmo soli, nu, atnākat uz mācībām, paklausties, jā, ja? Neskaitāmas reizes mēs esam dzirdējuši to, nu, piemēram, janvārī bija saliedēšanās pasākums. Un daļa dalībnieku teica, es pirmo reizi tādā esmu. Viņi nezināja, kas viņus sagaida, bet viņi uzdrīkstējās un atnāca. Un pēc tam novērtējuma anketās lielākā daļa bija uzrakstījuši vairāk šādus pasākumus. <laughs> Ja? Ka tas ir ļoti svarīgi, un, un arī tas, ko jūs jau teicāt, arī uh, ka, mm, ka nu, ļoti slavēju, uzslavēju, vai, nu, to uzsvēra to dalīšanos pieredzē. Spēja, ka ir ārkārtīgi svarīga šī pieredze. Un tas rada šo kopības sajūtu, un ka, ka es neesmu viens, un Tā kā uzrīksaties arī atnākt eh, gan šo sestdienu uz apmācībām, gan arī jā, izmantojot visus šos resursus, kādi, kādi no karitas tiek piedāvāti. Paldies jums, eh, mīļie klausītāji, arī <clears throat> Marija un Elita eh, novēlu jums izturību un Dievu svētības, un paldies par to, ko jūs darat Dieva godības, Dieva valstības labā un daudziem, daudziem cilvēkiem par svētību. Un tad, mīļie klausītāji, uz tikšanos kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Visi esiet svētīti, lai Dieva miers piepilda jūsu miesu, garu un dvēseli. 3, 2, 1 Rīta cēliens kopā ar Karitas Latvija. Īsteno mīlestību darbos.